negoli budemo jeli, krenuli na hađ. Pa, dakle, pitanja hađa ima mnogo, kako rekao, mislio sam da ima manje, međutim, danas gledajući, našao sam brojna, brojna pitanja, tako da ne možemo večeras sve spomenuti, morat ćemo ako Bog da i u utorak. Pa, na grupi su bila postavljena pitanja, eto ja ću također čitati pitanja, pa ako Bog da kroz ta pitanja ćemo govoriti o propisima hađa i umre. Svakako, dakle, na prvom mjestu značenje hađa i sam propis hađa, propisanost hađa. Hađ u arapskom jeziku, kada bismo otvorili riječnike arapskog jezika, vidjeli bismo da hađ ima značenje kasda, ima značenje namjere. I kod nas se kaže nakastio, je li tako? namjerio, nanijetio. Pa hađ ima značenje namjere u arapskom jeziku. Što se tiče u šerijatu, ono značenje koje nas interesuje, pod hađom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala posjećivanjem Bejtullaha, Mesđidul Harama, u određeno vrijeme, čineći određene postupke. Pod hađom se misli uvijek, kad god se bilo koji ibadet definiše, mora se na početku staviti obožavanje Allaha. Sa ibadetom, bilo kojim ibadetom obožava se Allah, odnosno ta ibadet se čini Allah. Pa se kaže, pod hađom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala posjećujući bejtullah, Allahovu kuću u određeno vrijeme, čineći određene, određene postupke. I poznato nam je, to smo davno naučili, da je hađ jedan od temelja Islama, jedan od pet temelja na kojima se temelji naša lijepa vjera dini Islam. Brojni su dokazi koji govore o tome. Dobro nam poznat hadis Džibrila, kaže se hadis Džibrila jer je došao Džibril u liku čovjeka neznanca, sjeo pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam i postavio mu određena pitanja kada je pitao o islamu šta je to islam Allahov poslanik alaihi salatu sam počeo je da nabraja temelje islama i spomenuo hadž. i također poznat nam hadis od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma koji prenosi da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Islam, se, islam je sagrađen na, te, na pet temelja. Islam se gradi na pet temelja pa je spomenuo šehadet, spomenuo je namaz, spomenuo je izdvajanje zekata, spomenuo je hodočašćenje kabe, hađ i spomenuo je post. Dakle, hađ je jedan od temelja, temelja islama. Ovi temeli su najznačajniji ibadeti u islamu. I onaj koji ostavi ove ibadete, ovih spomenutih pet ibadeta, u hadisu Džibrila, u hadisu Abdullaha ibn Omera, onaj koji ostavi neki od ovih pet temelja Islama kreće se između nevjernika i velikog grešnika. Onaj koji kod sebe nema neki od ovih pet temelja Islama, šehadet, namaz, zekat, hadž i post kreće se između nevjernika i velikog grešnika što se tiče onoga koji ostavi šehadet, prvi temelj islama, nema razilaženja kod islamskih učenjaka da je takva osoba nevjernik. Dakle, ona osoba koja poništi svoj žahadet, svjedočenje je da je Allah jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja i da je Muhammed Allahov poslanik. Što se tiče namaza, drugog temelja Islama, od ashaba, dakle prve zlatne generacije u kojoj se pojavio Allahov poslanik alaihi salatu sam prenosi se samo jedno mišljenje. A to je da ona osoba koja ne klanja, koja ostavi namaz, da je takva osoba nevjernik. I hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu sam govore o tome. Hadis zabilježen kod imama muslima, od Džabira radijallahu ta'alan, dobro nam pozna da je Allah poslanik alihi salatu sam rekao između čovjeka i njegovog mnogoboštva i nevjerstva je ostavljanje namaza. Između čovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza. Koga ostavi, postao je nevjernik. Hadis jasan, bilježi ga ima muslim i mnogi drugi. Također, poznat nam hadis kod imama Ahmeda Tirmizije, Nesai ibn Mađe i mnogi drugi, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao ugovor između nas i njih. Koga njih? Licemjera. Ugovor između nas i njih jeste namaz. Pa koga ostavi učinio je nevjerstvo. Jasno nevjerstvo. Ugovor između nas i njih licemjera. Poslanik alaihi salatu wasalam znao je ko su licemjeri. Međutim, klanjali su namaz. Kada ostave namaz, onda su počinili jasno nevjerstvo, njihovo nevjerstvo se prepoznaje jasno. I brojni drugi hadisi. Tako da od ashaba se prenosi jedno mišljenje. Kako bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, Marruzi u svome dijelu Ta'zimu Qadri Sala od Abdullaha ibn Šakika radijallahu ta'ala iz generacije tabi, Tabina da je govorio o generaciji ashaba pa je rekao nije poznato među ashabima da su ostavljanje nekog dijela smatrali nevjerstvom osim namaza. Ashabi ostavljanje bilo kojeg drugog dijela su smatrali lakšim osim namaza. Ostavljanje namaza smatrali su nevjerstvom. I takav je stav bio i druge generacije, generacije tabina. Generacija druga koja je došla nakon ashaba, dakle njihovi učenici smatrali su ostavljanje namaza nevjerstvom kako se prenosi od Ejuba Sihtijanija da je rekao terku salati kufrun la juhtelefu fih. Ostavljanje namaza je nevjerstvo i oko toga nema razilaženja. Ostavljanje namaza je nevjerstvo i oko toga nema razilaženja. Imam Ahmed Rahimahullahu Teala govoreći o iđma ashaba, jednoglasno mišljiv ashaba kaže iđma jeste iđma ashaba. Oni koji dolaze posle, oni samo slijede. Ne mogu oni poslije da utiču na njihovo iđma to što se posle pojavilo razilaženje među učenjacima, to dakle ne može da utiče na iđma ashaba. Dakle, to je što se tiče šehadeta i što se tiče namaza. Oko ostalih temelja islama, zekata, posta i hadža, islamski učenjaci razilaze se. Većina islamskih učenjaka je stava ukoliko čovjek ne izdvaja zekat ili ne posti ili ne obavlja hađ, a priznaje obavezu izdvajanje zekata, posta i obavljanja hađa, da je takva osoba veliki grešnik. Ostaje u krugu islama, ali je veliki grešnik i treba požuriti s pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je u krugu islama. Osoba koja ne izdvaja zekat, ne posti, ne obavlja hađ, ali priznaje obavezu toga i kaže, jeste, to su temelji islama, ali ne radi. Kažu veliki je grešnik, većina, većina islamskih učenjaka. Pojedini od njih bili su stava da bez obzira koji god temelj islama da se ostavi, pa bio to zekat, ili bio to post, ili bio to hađ, iako se vjeruje u obavezu, ali se ne obavlja, u mogućnosti se da se izdvoji zekat, ne. Da posti, ne, ne posti. Mogućnosti da ode na hađ, ima sve mogućnosti, međutim ne, onda kažu takva osoba je nevjernik. Dakle, bilo je učenjaka. Što ukazuje, dakle, na ozbiljnost ovih temelja, nema poigravanja s njima. Bilo je učenjaka koji su smatrali da onaj koji ostavi zekat da je nevjernik, da onaj koji ostavi post da je nevjernik, da onaj koji ostavi hađ da je nevjernik. Iako je ispravnije mišljenje da je takva osoba veliki grešnik. Jer kako se prenosi, čuli ste, ashabi nisu ostavljanje bilo kojeg dijela smatrali nevjerstvom osim, osim namaza. I postoje dokazi kojima dokazuju učenjaci za to nevjerstvo, međutim, nijedan dokaz nije vjerodostojan prenose se brojne izjave od Allahovog poslanika, ali ih i salacom pripisuje se njemu, međutim ništa od toga nije vjerodostojno, ja sam ovdje sve to naveo, međutim bojim se da ću oduzeti, oduzeti vrijeme. Čuli ste vjerovatno slične takve izjave koji ima obskrbu, ima jahalicu koju u mogućnosti pa ne obavi hađ, svejedno je kako će umriti, da li kao židov ili kao kršćanin. To se pripisuje poslaniku, ali ih i salacom navodno da prenosi Ibn Abbas, međutim u lancu prenoslaca postoje sporni ljudi, tako dakle da to predanje nije vjerodostojno i dosta takvih predanja se prenosi. Ispravno je dakle da je veliki grešnik. Ostavljanje šehadeta i ostavljanje namaza, to dakle čovjeka izvodi iz vjere, ostalo ga dovodi na rub, na ivicu vjere, ali još uvijek u vjeru. Treće pitanje je vrijednosti hađa. Vrijednosti hađa su brojne. I dosta je to što je Allah subhanahu wa ta'ala hađ učinio temeljom Islama i ovaj temelj islama također odlikovao posebnostima. Jedna od tih posebnosti jeste da je stavio hađ u isti ravan sa islamom i sa hijđurom. Hm? Od posebnosti hađa jeste da hađ briše sve grijehe kao što islam briše sve grijehe došlo je, ta, jeli, namaz, između namaza da se brišu grijesi. Hadž briše sve grijehe. Za hadž ispravno obavljen nema druge nagrade osim dženneta i slično. Hadisi govore o tome. Pa bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu telan da je Allahu poslanik alihi salatu sam rekao ko hodočasti ovu kuću, hadel bejt, bejtullah, pa ne bude govorio proste i razvratne riječi, ne bude radio proste i razvratne radnje postupke, vratit se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. To čini hađ. Ko hodočasti kabu i bude vodio računa o svome jeziku i o svojim dijelima, vratit se kući čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Majke nas rađaju bez jednog grijeha. Također bilježe Buhare muslim opet od Ebu Horeire da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao umra do umre su razlog brisanja grijeha koji se učine između njih. A za ispravno obavljen hađ kaže se hađ mebrur, a za hađ mebrur nema druge nagrade osim dženneta. Šta je hađ mebrur? Kažu, ispravnije mišljenje, ima mnogo govora, jeste da onaj hađ koji se uradi bez grijeha, hađ koji se obavi bez griješenja, onako kako ga je obavio poslanik alehi salatu sam i vodi se računa o svome jeziku i vodi se računa o svojim, svojim postupcima. I također ovaj hadis koga bilježi ima muslim od Amra ibn al-Asa radijallahu ta'alan da je Allaho poslanik alehi salatu sam rekao Islam briše sve što je bilo prije njega. Hadž briše sve što je bilo prije njega i hijđra briše sve što je bilo prije nje. Zato se za hađ treba spremati od ranije, pripremati, trenirati. Hađ briše sve što je bilo prije njega. Znači, ukoliko se ispravno obavi hađ bez griješenja jezikom ili rukama, dijelima, briše sve grijehe koji su bili prije toga. Vraćaš se kući čist od grijeha kao na dan kada te je majka rodila. U ovom hadisu zadnjem kod imama muslima islam briše sve što je bilo, hađ briše sve što je bilo. Hađ kao da je islam. Godina u kojoj je propisan hađ, postoji ovdje pitanje, četvrto pitanje. Godina u kojoj je propisan hađ, učinjen obaveznim hađom, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka i za sva ta mišljenja postoje određeni dokazi. Jedni kažu pete godine po hijđri da je propisan. Drugi kažu šeste godine po hijđri. Jer je tada u šestoj godini po hijđri, u godini Hudejbije, objavljen ajet وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ hm? Ljudima je obaveza da obavljaju radi Allaha hađ, da hodočaste ovu kabu. Walillahi ala nasi hijjul bejti men iste ta ilihi sabila. Ha? U suri al-Baqara. Walillahi u suri al-Imran. Walillahi ala nasi hijjul bejti men iste ta ilihi sabila. Radi Allaha na ljudima je da obavljaju hađ, da hodočaste kabu koliko imaju mogućnosti. Taj ajet je objavljen šeste godine po hijjri. A ovdje u ovom ajcu se kaže na ljudima je, dakle obaveza. Pa kažu, te godine je propisan. I spominju druga mišljenja, ispravno je da je propisan devete godine po hijđri. Da je devete godine po hijđri hađ propisan, učinjen obavezni. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada je obavio hađ, kada je Allahov poslanik alejhi sallallahu alejhi obavio hadž da li je te godine obavio hadž devete godine po hidžri hm je li vam poznato kad je bio i koliko je puta poslanik alejhi sallallahu alejhi obavio hadž kad to jednom hm Jel te godine? Te godine poslanik Alihi Salsa nije obavio hađa. Devete godine pođeri, on je propisan prije hađa prije vremena obavljanja hađa, propisani hađ. Dakle, mogao je da obavi te godine, međutim nije. Obavio je desete naredne godine i poznat kao hađetul vada, oprosni hađ. Oprosni hađ devete godine po hijđri, dakle godinu prije, kada je propisan hađ, godinu prije nego li obavio poslanika Alihi Salosan, poslao je svoje ashabe, poslao je Ebu Bekra, Aliju i druge ashabe da oni obave hađ. Dobro, doće pitanje je li obaveza čim čovjek bude u mogućnosti da obavi hađ ili može da odgodi, pa će on vidjeti da je ispravnije mišljenje čim je čovjek u mogućnosti obavezan je da obavi hađ. Zašto poslanik Alihi Salsom ovdje nije obavio devete godine? I ovo je dokaz onih koji kažu da je dozvoljeno da se odgodi. Imam Šafija koristi ovaj slučaj, poslanik Alihi Salusa mogao je da obavi devete godine, dakle propisano je prije nastupa hađa, međutim nije, odgodio je do sljedeće godine. Pa u odgovoru zašto je odgodio, jeste i odgovor onima koji kažu da se može odgađati hađ i da je to neispravno mišljenje. Poslanik Alihi Salocam nije devete godine po hijđri, dakle te godine kada je propisan hađ, nije otišao na hađ. Zašto? Zato što još I prije u džahilijetu hač se obavljao. Pred islamski Arapi, dakle Arapi u Mekki su obavljali hač, tavafili oko Kabe, a oni su bili mušrici i mnogobožci. I oko Kabe se tavafilo kako? Bez odjeće, nag. Pa je poslanik Alihi Salusam poslao svoje ashabe, Ebu Bekra, kao vođu, koji je imao sa sobom druge pozivače, ashabe koji je slao svugdje. Ebu Hureyre radijallahu telan, jedan od njih. Da kažu svima dadnu do znanja da nakon te godine, devete godine, dakle tad kad je propisan hađ Islama, da nema više mušricima da se približavaju Kabi. Mušrici više Kabu ne hodočaste i oko Kabe se ne tavafi bez odjeće. Kažu zašto je to poslanik Alehi Salosam uradio, zašto je poslao svoje ashabe i zašto je on odgodio desete godine, zato što te desete naredne godine 120.000 ashaba je došlo da obavi hađ i da su se miješali sa tim mušricima i da su mušrici na takav način obavljali hađ nagi bez odjeće, pomiješalo bi se ispravno obavljanje hađa od strane Allahovog poslanika alaihi Pa je htio dakle da sve udari Kada te podučavam, nema drugog mišljenja, onako kako je ispravno te podučavam, ne spominjem ti ono što je neispravno. Pa je udalio mušrike mnogobožce. Udalio je one koji su nagi oko Kabe obavljali tavaf. Nema takvima da se primiče, sljedeće godine dolazim ja i podučavam propise hađa kako se obavljaju. Zbog toga poslanik Alehi Salocom nije odmah te iste godine kada je propisan hađ otišao. Da se od njega, i on je rekao, Dok je obavljao hađ, rekao je Hudu anni menasikekum, podučite se od mene propisima hađa. Dakle, to je razlog. Zašto je poslanik Alehi Salacom ha, odgodio naredne godine? Do naredne godine. Da li je prije obavljao hađ? Poslanik Alehi Salatu Veselam. Ha? Spominje se kod imama Buharije da je obavio. Imam Buhari u svome sahiju bilježi Hadis od Džubeira ibn Mut'ima, kasnije je bio ashab, bilježi imam Bukhari, da je Džubeira ibn Mut'ima radijallahu ta'ala pričao, pripovjedao, kaže, izgubio sam svoju jahalicu, devu, u Mekke, pa sam krenuo da je tražim. Dok sam je tražio, vidio sam na arefatu, na dan arefata poslanika. Stoji i dovi. Pa sam rekao, otkuda on ovdje, on je od Kurejšija. Šta ga je dovelo ovdje? Ha? Nije vam vjerovatno poznato. Zašto se ovdje čudi Džubeir? Zato što Kurejšije nisu izlazile na Arafat. Kurejšije su boravile, kad su obavljale hađ, dakle prije Islama, boravili su na Muzdelifi. Nisu dolazili na Arafat. A poslanik Alihi Salusem je došao i razilazio se s njima poznato vam je da postoji dijelo, paganski običaj s kojima se poslanik Alehi sam razilazio. I naredio je da se od njih razlikujemo. Od mušlika, od nevjernika naredio je da se razlikujemo. Pa je bio na Arefatu, kaže, otkuda? On, a on je od Kurešija. Poslanik Alehi sam nije slijedio mnogo bošce. Pa je ovaj hadis jasan da je poslanik Alehi sam obavljao hađi prije. Međutim, koliko je obavio hađeva? Jedni učenjaci kažu jedan na osnovu ovoga kod imama Buharije, drugi kažu dva. Kod imama Tirmizije stoji od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhuma da je rekao poslanik alihi salatu sam je obavio tri hađa, dva prije hijdre i jedan posle hijdre. Dva prije hijdre, odnosno dva u džahilijetu, prije dolaska islama i jedan posle hijdre, odnosno kada je učinjeno obavezni. Međutim, dakle, taj hadis je taj hadis je slab. Pa se kaže, poslanik alaihi salatu oslam prije obaveznog hađa je obavljao hađ koliko puta, Allah najbolje, Allah najbolje zna. Zatim dolazimo do uvjeta ispravnosti hađa. Hađ nikome nije obavezan niti je ispravan ukoliko se ovi uvjeti ne ispune. Ha? Dakle, hađ nikome nije obavezan, niti ispravan ako bi ga obavljao, a kod sebe nema ovih uvjeta. Na prvom mjestu islam. Hadž nekog drugog mimo muslimana nije ispravan. Svi drugi mimo muslimana nisu obavezni da obave hađ. U osnovi ukoliko bi ga i obavljali, hađ ne bi bio ispravan. Poslao je Ebu Bekra i drugi ashabe da kažu od ove godine, od danas, ovu kabu neće hodočastiti mušrici. Nema mušriku. Jer su mušrici, kako stoji u suri Teube, inneman mušrikune neđes. Mušrici su nečisti. Zatim, drugi uvjet jeste umna sposobnost. Da je osoba umno sposobna. Da je razum pri njoj. Kako bilježi Ebu Dawud ibn Mađe Nesai, dakle mimo Tirmizije, da je rekao poslanik Alihi Salacom Udajše radijallahu talanha, da je rekao pero je podignuto iznad trojice, iznad spavača dok spava, sve dok se ne probudi, iznad djeteta dok ne postane punoljetno i iznad onoga koji je izgubio razum sve dok mu se razum ne vrati. Dakle, u takvim stanjima što urade ne piše im se. Niti su u takvim stanjima obavezni ibadetom. Hm. Zatim, treći uvjet jeste punoljetnost. Punoljetnost. Ta osoba nije obavezna hađom sve dok ne postane punoljetna. Obaveza hađa stupa tek onda kad dijete postane punoljetno. Dobro, ukoliko bi maloljetno dijete obavljalo hađ, da li bi mu hađ bio primljen? Da li bi imao sevapa od tog hađa? Kako to dijete obavlja hađ? Da li mora obavljati hađ kao i odrasli? Smije li činiti prijestupe? Ako uradi neki od prijestupa, da li se mora za njega iskupiti kao što je slučaj sa odraslom osobom, punoljetnom i slično, o tome islamski učinjaci govore. Pa dakle, svi su složni i oko toga postoji jednoglasno mišljenje učenjaka da maloljetna osoba, dakle maloljetno dijete, obavlja hađ i taj mu se hađ broji kao na fila. Kao na fila, ne kao obavezni hađ ne kao hađ islama. Onaj hađ koji je spomenut kao temelj. Dijete koje nije dostiglo godine punoljestva, muško ili žensko, poznato nam je koje su to godine ili koje su to pojave na osnovu koji se postaje punoljetno. Jeli, imali potrebe da se govori, nema potrebe. Ukoliko prije te dobi dijete obavlja hađ, ima za to nagradu. Šta je dokaz? Dokaz je kod hadis, eh, hadis kod imama muslima. Da je poslanik Alihi Salasam kada je krenuo na hađ, susreo je narod. Tada su mnogi se priključivali. Dolazili u Medinu i u putu do Mekke se priključivali. Čuli, poslanik Alihi Salasam krenuo na hađ i oni se priključivali. Pa je susreo skupinu i pitao menil qawm, ko su ovi ljudi? Oni su odgovorili muslimani. Pa su upitali ko si ti? Nisu znali. Prvi put ga vide. Rekao je Allahov poslanik, Rasulullah. Zatim je žena koja je imala u svome naručju dijete, podigla dijete i upitala ima li ovom djetetu hađa. Pa je rekao da, a i ti imaš nagradu za to. Da, a i ti imaš nagradu. Dakle, roditelj koji nosi sa sobom svoje dijete na hađ, obavlja hađ zajedno s tim djetetom i to dijete obavlja hačke obrede, roditelj ima nagradu za to. I svi se učenjaci slažu da dijete ima nagradu, međutim, to mu ne može zamijeniti obavezni hač. Ukoliko dijete je skroz malo, nije sposobno ni da razumijeva, da zaključuje, nije sposobno da nanijeti, onda će njegov staratelj, njegov roditelj koji ga nosi za njega nanijetiti i obavljati sve ono što ono ne može da obavlja. Ukoliko je toliko malo pa ne može da tavafi, on će ga nositi na sebi. Postoji ha, govor pojedinih koji kažu onaj koji nosi dijete na sebi i tavaf je oko kabe, ha, kažu, pa opterete narod. Kažu, prvo mora tavafiti za sebe, pa onda mora tavafiti za dijete. Ne, Dovoljno je to što nosi dijete na sebi i on tavafi i dijete na takav način tavafi. Dijete ne može da baca kamenčiće, baca roditelj za njega kamenčiće. Ne može da trči na saju, stavi ga i obavlja za sebe saj i obavlja, obavlja za dijete. Što se tiče prestupa, ukoliko dijete učini neki od prestupa, doći ako Bog da spomen tih prestupa, tih zabrana, Dakle, sve što uradi od dobra, piše mu se nagrada. Sve što uradi od prestupa, od pogrešaka, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pojedini učenjaci kažu da nije potrebno da se iskupi. Ima učenjaka koji kažu ukoliko dijete napravi bilo koji prijestup, maloljetno dijete, napravi bilo koji prijestup, svejedno da li bilo ispod godina razumijevanja sposobnosti, a to je šesta, sedma godina, ili iznad, ali je maloljetno, ne iskupljuje se. I to je mišljenje hanefijskih pravnika. Dok drugi kažu ne, mora da se iskupi. Šafije kažu mora da se iskupi. Hanbelije prave, jeli, klasifikaciju, pa kažu ukoliko dijete učini neki od prijestupa, kako bih rekao, u kojima se naslađuje, da se miriše dijete, da se miriše, jer kada se stupi u hrame, nema mirisanja. To je jedan od prijestupa, ne smije da se čini, to je zabrana. Ne smije se činiti kada se obuku i hrami, kada se krene, da se obavlja hađ. Nema više mirisanja. Prije toga može, posle ne, sjećenje noktiju i ostalo, ukoliko dijete uradi nešto od toga i ukoliko dijete uništi nešto, napravi štetu, kao što je poznato je li u Mekke se to ne smije raditi. Pa prave razliku između toga. Kažu iz čijeg imetka će se dati iskup. Da li iz imetka djeteta ili imetka oca. Postoji govor da li ukoliko mu je otac dozvolio, odnosno nije ga spriječio, mogao je pustio ga ili nije bio tu dijete u radu. Dakle, ima dosta razilaženja. Uglavnom, treba voditi računa. Ko ide sa djetetom, treba voditi računa. Ako već nosi dijete, vodi sa sobom dijete, da dijete obavlja kako i odrasli obavlja. To će govor oko tih prijestupa i iskupa, jel'o? Zatim, nakon toga, od uvjeta ispravnosti hađa, dakle, rekao sam, islam, umna sposobnost, punoljetnost, dakle, da je obavezan hađ. Od uvjeta jeste sloboda, dakle, to više nema kod nas. Robovi ne mogu da obavljaju hađ, moraju da dobiju dozvolu od svojih jeli, vlasnika došlo je u hadisu. Govor Ibn Abbasa, ali se smatra hadisom. Jer Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao zapamtite ovo od mene, ali nemojte reći da je ovo rekao Ibn Abbas. Jer nešto slično je čuo od poslanika alihi salatu wasalam, pa spominje i za dijete, i za čovjeka koji živi u pustinji, i za roba. Ukoliko rob obavi hađ, nije dobio dozvolu od svoga vlasnika, na njemu je kasnije kada postane slobodan da obavi hač. Pa su učenjaci izvukli zato dokaz da mora da čovjek bude slobodan da bi obavio hač. Dobro, to nas se toliko ne tiče. Mogućnost. Peti uvjet jeste mogućnost da je čovjek u mogućnosti da obavi da je obavi hač. Da obavi hač. Hm. I to se jasno spomnio u ovom ajtu sure Al Imran, Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata'a ilihi sabila. Radi Allaha na ljudima je da obavljaju hađ oni koji su u mogućnosti. Šta je mogućnost? Oko toga postoji mnogo govora. Ništa vjerodostojno od poslanika, alaihi salatu se ne prenosi. Ništa vjerodostojno što se tiče hadisa u kojem se kaže da je to zad obskrba i rahile prevozno sredstvo, taj hadis nije vjerodostojan. Pa kažu da se pod mogućnosti misli da čovjek je zdrav, da ima novca za sebe i za porodicu da ostavi i da ima prevozno sredstvo. Da to što će otići na hađ neće sebe dovesti u tešku situaciju. Kažu to je mogućnost. Znači da je zdrav, da ne ode na hađ, pa zbog svoga odlaska ne podnosi putovanje, bolestan je, naruši svoje zdravlje, dovede život u pitanje. Ne. Takav nije dužan još da obavlja hađ. Ukoliko je u takvom stanju. Nema mnogo imetka, posudi. Nema potrebe, nisi obavezan, nemaš imetka. Ili imaš ono knap, Nema šta da ostavi ženi i djeci. Dakle, takav nisi u mogućnosti. Kažu, u mogućnosti jeste onaj koji je zdrav, može tjelesno da izdrži obrede hađa i koji ima prevozno sredstvo, može da ga plati i ima za obskrbu tokom putovanja i ima kod kuće da ostavi. Kažu da je to, da je to mogućnost. Dodatni uvjet šesti jeste uvjet za žene pet uvjeta i šesti uvjet za žene jeste postojanje mahrema. Postojanje mahrema. Jer žena ne može da putuje sama. Žena ne može da putuje sama. Pojedine žene organizuju se i hoće da putuju idu u potragu za znanjem, a na drugoj strani ostavljaju znanje, preskaču. Mnogi hoće da idu na seminare ovdje i onda znaju se žene pokupiti pa idu 200-300 km da slušaju ovu ili onu predavačicu ko biva da se poduče znanju, da se okoriste, a idu same bez mahrema. Krše na drugoj strani jeli, znanje. Međutim, dakle, žena koja nema mahrema, Šta je s takvom ženom? Da li takva žena može na neki drugi način da ide na hanč? Pa žena koja nema mahrema, po mišljenju imama Malika, imama Šafije, jednom od mišljenja imama Ahmeda i mnogih drugih kao Ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, kažu da može da ide na hađ u pratnji pouzdanih žena, ukoliko je put siguran i da o njima vode brigu tokom putovanja pouzdana, povjedljiva muška osoba. Da ide u pratnji, ne dakle ona sama sa tamo nekim povjerljivim muškarcem. Ja selam. Nema dakle sama, nego mora da ide u skupini sa drugim ženama, pouzdanim ženama, vjernicama i ukoliko je put siguran i također da vode brigu o, njo, o njima, jeli, muškarci, da ima u njihovoj pratnji i muškaraca. Jer su supruge Allahovog poslanika, alihi salucam, pojedine, išle na hađ za vrijeme Omera radi Allahu ta'ala. Omer je poslao s njima, sa suprugama Allahovog poslanika, alihi salucam, Osmana i Abdurrahmana ibn Aufa, Osmana ibn Afana i Abdurrahmana ibn Aufa radi Allahu anhuma, da budu pratnje suprugama Allahovog poslanika alaihi sallam. Međutim, one su bile šta? Majke vjernika. One su trajno zabranjene bile svakom muškarcu. Pa opet, dakle, treba voditi računa. Ne treba tako lahko, jeli, dozvoljavati, dopuštati ženi da putuje bez mahrema, jer se time otvaraju vrata mnogom zlu. Pojedini učenjaci su zabranjivali i govorili da žena, ako nema mahrema, nije obavezna. Ako nema mahrema, nema muške osobe, poznato je šta je mahrem, da ne govorim, iz bližnje rodbine, osoba s kojom ta žena ne može da stupi u brak. Nema takve osobe. Kažu, nisi ni dužna. Ne možeš putovati sama. I od takvih je bio Ebu Hanife, rahimahullah, tjela. zabranjivao ženi da ide na hađ ukoliko nema mahrema. Imam Ahmed također u jednom od svojih mišljenja, Hasan el Basri i mnogi drugi. Pojedini učenjaci su dozvolili, ali samo na hađ i na umru. Nema negdje drugo. Nemaš mahrema da možeš hodat po bijelom svijetu. Ne, dozvolili samo na obavezni hađ. I ovaj slučaj koji se spominje da su supruge Allahovog poslanika, alaihi salocam, otišle, bilo je supruga koje su ostale. Ovo je bio dobrovoljni hađ koje su one otišle. A ove druge su rekle, mi smo obavili obavezni hađ i mi ćemo ostati u svojim kućima. Nisu, nisu išle. Da li staratelj može da zabrani ženi da ide na hađ? Na obavezni hađ. Da li staratelj može da zabrani ženi da ide na obavezni hađ? Nije dozvoljeno staratelju žene da joj zabrani obavezni hađ. Allah je naredio, ukoliko se u mogućnosti, zdravstveno, i čuli smo šta, da se ide na hač. Isti slučaj je sa mužom, nije u redu da zabranjuje ženi odlazak, odlazak na hač. Ibn al Munzir spominje i džma jednoglasno mišljenje učenjaka da muž može da zabrani ženi putovanje bilo gdje, na bilo koje putovanje da ide, osim na obavezno putovanje, a to je hač, hač islama. Da li žena koja je u idetu može ići na hađ? Dakle, razvedena je tri puta. Ne može se više vratiti za tog svog bivšeg muža. Ili razvedena je trajno, muž joj umro. Ne može se, može se jedino da ode i ona za njim, da mu se vrati. Je li tako? Da li takva žena u idetu, koliko traje, tri mjeseca, u prvom slučaju ili četiri mjeseca i deset dana, u drugom slučaju, nakon što joj muž umre, da li može da ide u takvom stanju? U stanju i deta. Većina učenjaka zabranjuje, zabranjuje ženi u idetu da putuje, pa čak i na hač. I od tih učenjaka su i četverca imama. Međutim, kažu drugi da nema jasnog dokaza za to. Naprotiv, prenosi se od Ibna Abbasa, od Ajše, zatim od velikih učenjaka iz generacije Tabina, Ta, Tausa i drugih, da su smatrali da je to dozvoljeno. Da su smatrali da je to dozvoljeno. Da je dozvoljeno ženi, dakle, koja se razvede nakon trećeg razvoda ili žena u idetu nakon smrti muža da može da ide na obavezni hađ. 14. pitanje požurivanja s hađom. Je li to obaveza? Ukoliko čovjek je zdrav, ima novaca, dok sagradim drugi sprat, dok nabacim fasadu, dok promijenim umjesto pasata Mercedesa, dok kupim i slično, ili treba čovjek da ide na hađ. Oko toga postoji razilaženje kod islamske učenjaka, kako ste čuli. Većina učenjaka je stava da je obaveza požuriti s hađom. Nema dokaza od poslanika alihi salatu sam nema ni jednog vjerodostojnog dokaza. Postoje brojni hadisi, međutim nisu vjerodostojni. Had, poput hadisa, ko želi da ide na hađ neka požuri, taj hadis je slab. I drugi hadisi u sličnom značenju. Požurite sa obavljanjem hađa, sve su dakle to slabi hadisi. Međutim, šta je dokaz učenjacima koji kažu da je obaveza požuriti s hađom? upravo ovaj postupak ashaba, 120.000 ashaba se iskupilo kada su čuli da poslanik Alehi Salosam ide na hanč. Sa svih krajeva su dolazili. Požurili su. I kažu, to je najbolji dokaz. Čak, ha? Kažu, jedan detalj između svih tih, poseban, a to je da je Esma, žena Zubeira, krenula trudna pred porođaj na hađu. Ko je bio na hađu? Hađija, bio si na hađu. Zul Hulefa, ko je bio u Medini? Zul Hulefa je mikat odakle se stupa na hađ, u hađske obrede. Dakle, izlazi se iz Medine, to je neki 6 kilometara. Dolazi se do mesčida Zul Hulefa odatle stanovnici Medine i oni koji dolaze preko Medine stupaju u hačke obrede. 6 kilometara, tu se porodila Bila pred porođajem, ali krenula na hađ. I kaže, ovo je jasan dokaz da treba požuriti. Nije rekla dok se ove godine porodim, pa od poroda dok prizdravim, naredne godine ću. Ne. Već je trudna bila pred porođaj i krenula je. I pred Zulhulejfom, prije nego li je stupila u obrede, porodila se. Pa kažu, postupci ashaba su dokaz da treba požuriti s hađom. Čuli ste, imam šafija i drugi, Rekli su ne, poslanik Alihi Salzam nije one devete godine kada je propisan hađ, nije obavio hađ, već je odgodio do naredne godine. Međutim, čuli smo pojašnjenje zašto, tako dakle da je i to odgovor da je to odgovor tom stavu. Zatim dolazi pitanje kada i odakle se stupa u obrede hađa. Odnosno, to se zove mikat, ima vremenski, dakle u kojim vremenima se priprema za hađ i obavlja hađ i s kojih mjesta se stupa u hađske obrede. Pa se kaže da su hađski mjeseci ova tri mjeseca nakon mjeseca Ramazana, Ševal, Zulqijade i Zulhidže. To su hađski mjeseci. U tim mjesecima čovjek odlučuje, priprema se i u Zul se nalaze ovi dani hađa kada se obavlja hađ. Kao što Allah dželovala kaže u suri El Bekare, El hađu ešhurum ma'lumat. Hađ je u poznatim mjesecima. Kažu Ibn Omer, Ibn Abbas i drugi ashabi Ešhuru malumat poznati mjeseci jesu Ševal, Zulqeda i Zulhidža. A što se tiče mjesta s kojih se stupa u hačke obrede, oko Mekke postavljena su ta mjesta. Ha? Oko Mekke. Neka su bliža Mekki, neka su dalja od Mekke. Tako da se ne smije proći to mjesto, a da se nije stupilo u hačske ili umranske obrede. Pa ih ima ha, pet. Dhul Huleifa, to je mesčid. Zove se Dhul Huleifa i taj mesčid ne smije se proći, a da se kod njega ili u njegovoj blizini ne stupi u hačke obrede ne obuku i hrami, tu se dakle moraju obući i hrami i stupiti u hačske obrede ili umru. Kasnije ću govoriti o umri, sad govorimo o hađu. To je dakle koji dolaze iz pravca Medine. Zove se Dhul Huleifa. Dakle, tu treba osloboditi se ove uobičajene odjeće, obući dva i hrama, zatim stupiti, odpočeti sa hačskim obredima i tu nastupaju one zabrane, nema ništa od toga da se koristi, čućemo. Ima drugi, onako, samo da čujete, mnogi od vas i ne pišu, a teško je da zapamtite, džuhfa. To je jedno mjesto sjeverozapadno od Mekke. Sada oni koji dolaze iz tog pravca, pored tog mjesta postoji također jedno se oce ili mjesto Ragib, odatle dakle stupaju oni koji dolaze iz tog pravca. Zatim karnul, karnul menazil za one koji dolaze iz pravca Neđda, iz pravca Kuvajta. Jelemlem oni koji dolaze s juga Mekke i ovaj dakle je najbliže Mekki, Nikat, najbliže mjesto Mekki. Za one koji dolaze dakle iz Jemena, s juga Mekke, iz pravca Jemena i svih onih mjesta koji su iza, iza Jemena. Jelemlem i zato irq. Znači, Dhul Huleyfa, Džuhfa, Karnul Menazil, Jelemlem i zato irq. Prethodna prva četiri je odredio poslanika Alehi Salatvam, zadnji zato irq je odredio Omer, a to je za stanovnike Iraka i oni koji dolaze s te strane ova mjesta, dakle, ne smiju se proći, a da se ne stupi u hađske obrede. Postoji pitanje da li se može stupiti u obrede prije Mikata. Da li možeš u Medini? Od Medine do Zulhulejfe je neki 6 km. Ideš od Medine prema Zulhulejfi, tu se oslobađaš, odjeće običajne, oblačiš i hrame i kažeš lebejk Allahumme umraten ako obavljaš umru, lebejk Allahumme hađen ako obavljaš hađ. Ove riječi, lebejk Allahumme umraten ili na našem jeziku ko ne može da zapamti, iako dakle nisu ovo neke duge riječi, trebalo bi ih zapamtiti, odazivam ti se gospodaru umrom, odazivam ti se gospodaru hađem. Ove riječi su poput tekbira u namazu, Allahu akbar, sa tekbirom Allahu akbar stupamo u namaz, je li tako? Kako se kaže, kada se govori o definiciji namaza, kaže se ibadet kojim obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala sastoji se od određenih radnji i riječi koje otpočinju tekbirom, završavaju selamom. Pa kao što je tekbir Allahu Ekber u namazu, isto tako lebejk Allahumme umraten ili lebejk Allahumme hađan je, da kažem, tekbir kod umre i kod hađa ono s čime se stupa, to nije nijet. Ha? Zapamtimo, to nije nijet. Kao što za namaz nijet donosimo u srcu, isto tako nijet za umru ili za hađ donosimo u srcu. Kažemo, lebejk Allahumme umraten, poput Allahu ekbar. Ukoliko bi čovjek nanijetio u srcu umru, a kaže lebejk Allahumme hađan, ono što je nanijetio u srcu se broji Ono što je nanijetio u srcu, ono što se kaže na jeziku, ne. Hm. Da li čovjek prije ovih mjesta može stupiti u hađske obrede? Može. I ispravno je ali je suprotno sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam. On je putovao iz Medine, došao do ovog mjesta i na tom mjestu je oslobodio se odjeće, obukao i hrame i stupio u obrede. Dakle, ukoliko bi neko obukao ko ide iz Medine, Elvire, iz Medine, obučete i hrame u hotelu, joj kažu gužva tamo, Biće puno naroda, nemam ja kad otići se tamo, još lijepo je preporučeno okupati se. Lijepo je preporučeno okupati se, namirisati se, pa obući i hrame. I onda klanjati i stupiti u hačke obreće kažu bogužva, mnogi, pogotovo kad se ide iz Medine, prati se kako odlaze ađije jedne za drugima i sada smo i mi u toj gužvi i tamo je gužva, deda ja ovde se okupam fino rahat u svom kupatilu, namirišem se koliko hoću, isćejfim, pa povučem i hrame, klanjam u svom mešćidu tu ili u mešćidu poslanika, ali i salocam i onda. Ukoliko bi čovjek tako postupio, to je ispravan mu je, dakle, ispravno je, nije griješan, ali je suprotno sunnetu. Jedino kod Ibn Hazma. Ha, Ibn Hazm kaže ne, nije ispravno. Već ako tako i uradi, kad dođe do mikata, mora da ponovo donese nijet. Mora da obnovi nijet. I odatle da stupi. Dok drugi učenjaci kažu, čak pojedini učenjaci su preporučivali, smatrali to poželjnijim. Ali ono kako je radio poslanik Alihi sa locom, to je to je najbolje. Zatim pitanje odakle stupaju u obrede oni koji stanuju nakon mikata. Ovo je bilo pitanje prije. Da li je dozvoljeno prije mikata obući i hrame i stupiti u hačske ili umranske obrede? Dozvoljeno, ali je suprotno sunnetu. Dobro, oni koji stanuju iza, čuo si, od Medine do Zulhulejfe je 6 km, od Medine do Mekke ima skoro 500 km. Dakle, još 490 km od Zulhulejfe do Mekke po narod ima tu da stanuje. Dobro, oni koji su između Zulhulejfe, a u, iz tog su pravca do Mekke, odakle će oni? Oni stupaju u hačske obrede, oblače i hrame, kupaju se i stupaju u hačske obrede iz svojih kuća. Tamo gdje se nalazimo neće dakle vraćati se na mikat. Neće se vraćati na mikat, neće dolaziti. Dakle, vratiti se u pravcu Medine, doći na mikat, pa prema Ne. Već dakle i svojih kuća, i svojih mjesta, tamo gdje se nalazi. I takav je slučaj i sa stanovnicima Mekke. Oni koji se nalaze u Mekke. Pojedini učenjaci prave razliku pa kažu ukoliko stanovnici Mekke obavljaju hađ, stupit će u hađske obrede iz svojih kuća. Kakav je slučaj sa vama koji idete, obavljate prvo umru, dolazite iz Medine, obavljate umru, skidate i hrame nakon što završite umru i čekate u Mekki i kada dođe osmi dan, oblačite i hrame u svojim hotelima temetu, sad se uglavnom obavlja temetu hađ doće, nisam htio da zamaram time, doće ta pitanja, vrste hađa. Dakle, oblačite tu. I kažu, tako je sa hađom, sa stanovnicima Mekke i oni koji se nalaze u Mekke koji obavljaju iz Mekke hađ. Ali kažu, što se tiče umre, onaj koji je u Mekki stanovnik Mekke ili koji se zatrefi u Mekki, nakon obavljanja hađa hoće da obavi umru, nije obavio ili slično, kažu mora izaći izvan granica harema. Kad se kaže izvan granica harema, ne misli se na harem oko Kabe. Ne misli se na harem oko Kabe, ne. Nego se misli na harem oko Mekke. Postoje granice Mekke. Harem znači svetost, dakle granice unutar kojih je sveta Mekka. Taj prostor Mekke je svet. Ne smije se činiti ništa nevaljalo tu. Pa kažu mora se izaći izvan tih granica ko obavlja, želi da obavi umru i najčešće se ide ha, do mestrida Ajše. Kaže se mestrid Tenaim, mestrid Ajše, tamo se odlazi i tu se zanijeti umra i ulazi se. Tako kaže većina islamskih učenjaka, pojedini, čak neki spominju i džma, pojedini učenjaci to osporili. Imam San'ani, imam Buhari. Imam Buhari je osporio, i spomenuo, naslovio poglavlje u svome sahihu, odakle stanovnici Mekke stupaju u hađske i umranske obrede. Nije pravio razliku. Hm? Uglavnom, većina učenjaka je tog stava što se tiče umre. Dakle, oni koji žive iza Mikata stupaju u hačke ili umranske obrede iz svojih, iz svojih kuća. Kako postupa onaj koji prolazi u blizini Mikata, ne može da svrati do Mikata kakav je slučaj sa onima koji putuju avionom. Oni koji putuju za Mekku ne idu prvo u Medinu, već putuju za Mekku prolaze iznad Mikata. Dakle, onaj koji ide u Medinu, u Medini boravi, sjedi, kad krene iz Medine za Meku, onda dođe do Zulhu Leife i tu obuče i hrame. Međutim, onaj koji ide direktno za Meku, ide za Džidu, Meku, nema u Mekke aerodroma, jel? ide za džidu, prolazi iznad vikata, tu mora da obuče i hrame. U avionu mora da obuče i hrame. Ili na ranijem aerodromu. Propis, čuo si, može se obući ranije. I možda se to i preporučuje da se na aerodromu, jer teško je u avionu, poznato je ko je putovao avionima, kakvi su nužnici kupatila u avionima, tjesna da čovjek može i da unečisti svoj ihram i slično. Uglavnom oni koji putuju pored Mikata, u blizini Mikata, ne mogu da svrate Mikat, na Mikat iznad Mikata putuju, oni kada budu u blizini Mikata tu zanjećuju i obično oni koji putuju sa turskim avionima ili sa saudijskim avionima ljudi naglase. Oni koji su, jeli, oprema postojeća ljudi koji poslužuju putnike, kažu uskoro će Mikat, pripremite se. Oni koji stupaju u mranske ili hačke obrede, neka, neka, se pripreme i neka stupe u obrede. Šta da radi osoba koja prođe pored mikata, međutim ne stupi u obred? Hoće da obavi hađ, hoće da obavi umru, međutim prođe mikat. Niti se oslobodi odjece, obuče i hrame, niti stupi u obrede, hađ ili umru. Prvo, ako to učini namjerno, Hoće da obavi hađ, hoće da obavi umru, a prođe mikat, ne zanijeti, a on krenuo na hađu, na umru, ne zanijeti od mikata, niti obuče ih rame. Kažu svakako da je takva osoba griješna, ako to učini namjerno. Griješna je. Ako učini namjerno ili nenamjerno, mora da se vrati na Mikat. Dakle, prošla je pored mikata, sve jedno, da li namjerno ili nenamjerno mora da se vrati na mikat i da obuče i hrame i da stupi ponovo u obrede sa mikata, jer mikati su određeni odatle se stupa. Izuzem, ako postoji tegoba, teškoća u vraćanju, ako se podmaklo daleko i nema mogućnosti da se vrati, putuje sa skupinom, ne mogu se sad sve radi njega vraćati i slično, onda kažu tu gdje se sjeti, ako je zaboravio, odatle stupa, oslobađa se, odjeće, oblači hrame i odatle stupa u hačske ili umranske obrede. I po ispravnijem mišljenju zato se ne iskupljuje. Nekolje kurban. Ima učenjaka, koji bi za sve ljudima govorili da kolju kurban. Što god učini od prijestupa ili što god izostavi od naređenog, kažu kurban, kurban, kurban, kolji, kolji, kolji. Ne. Ne smije se... Ha? Učili smo ovdje hadis, kao što je čovjekov život svet, isto tako i njegov imetak je svet. Zato mora da postoji dokaz. Pa se kaže kurban se kolje kao iskup samo za onaj prijestup za koji postoji dokaz da se za to kolje kurban. Poput onaj koji bude spriječen da nastavi sa hačkim ili umranskim, umranskim obredima, ne može dalje, tu mora da zakolje kurban, da se iskupi i da se vrati. Poput onoga koji obrije glavu, ima bolest pa obrije glavu. I drugi slučajevi. Za koje postoji dokaz. A ne kako pojedini kažu za sve što se učini. Sad ćeš čuti koji su to prijestupi kada čovjek stupi u hačke i umranske obrede šta ne smije da radi. To ne smije da radi. To je zabranjeno. Ali ako čovjek učini, zato se ne balan kurban ima zašto je došao dokaz, ja sam zašto se kolje kurban. A za ono zašto nema dokaza ne možeš ti ljude obavezivati jer je njihov imetak svet. Ha. E, kupanje prije stupanja obrede je preporučeno. Preporučeno. Mustahab. kako kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, doista je od sunneta da se okupa kada se hoće stupiti u obrede i kada se hoće ući u Meku. Od sunneta Allahovog poslanika alihi salocam jeste kada se hoće stupiti u hačke ili umranske obrede i kada se hoće ući u Meku. I prenosi se iđma učenjaka po tom pitanju. Dakle, da je mu stehab ne obaveza. Obaveza je jedino kod Ibn Hazma. <laughs> obaveza kod Ibn Hazma. Ibn Hazm uvjetuje kupanje. Jer kod Ibn Hazma je sve obaveza što god je došlo u opisu poslanika Ali Hislasu njegovog hađa. Kod njega je obaveza. Pa kaže, obaveza je kupati se. Kaže Ibn Abdul Ber, obaveza je okupati se za ženu u hajzu i nifasu. Obaveza je da se okupa žena koja je u hajzu i nifasu zbog riječi Allahovog poslanika alihi salucom esmi kada se porodila. Nakon toga je bila u nifasu, rekao je da se okupa. Naredio joj. Pa kaže Ibn Abdul Ber, preporučeno je drugima, ali obaveza ženi u hajzu i nifasu da se okupa. Međutim, dakle, kupanje nije baš ono, hajde, ako se okupam, ako se ne okupam. To je preporučeno. Što bismo rekli, potvrđeni sunnet. Imam Malik je čak smatrao to kupanje prečim od kupanja za džumu. Imam Malik je kupanje prije stupanja obrede smatrao prečim od kupanja, od kupanja za džumu. Tako dakle da bi trebalo voditi računa. Imam Šafija je smatrao griješnim onoga koji može da se okupa, a nije se okupao prije stupanja jeli, u obrede. E, da li može da zamijeni temom to kupanje? Ovdje je pitanje, da li može temom da zamijeni to kupanje? Imam Šafija je preporučivao, onaj koji ne može da se okupa, griješan je, dakle, ako može, a neće. A onaj koji ne može, kaže, neka uzme temu. Međutim, to je malo daleko mišljenje. Jer je cilj kupanja da se čovjek očisti za ibadet a ne da sa tim kupanjem bude mu dozvoljeno činiti ibadet kakav je slučaj sa džunupom, pa se mora okupati da bi mogao klanjati. Ne, ovdje nije takav slučaj. Ovdje je slučaj da se čovjek očisti za ibadet. Kako je kupanje za džumu? Čovjek se čisti ne da bi mu džuba bila ispravna, ne, već se čisti zato što se sastaje sa velikom skupinom muslimana na džumi. Pa treba da se očisti. Tako da u ovom slučaju, a i u slučaju džume, ne može tejemum da zamijeni kupanje. Ha? Onaj ko se ne može za džumu okupati, kažu neka uzme tejemum. Ne, tejemum ne može da zamijeni to kupanje, jer je cilj to kupanja čišćenje, tanlif. Pa i ovo. Dakle, od sunneta je da se okupa prije stupanja u obrede. Što se tiče žena u hajzu i nifasu, mogu li one u hajzu su menstruaciji i unifasu nakon poroda, mogu li one stupiti u obrede? Mogu. Takvo njihovo stanje ih ne sprečava. One mogu stupiti u obrede, mogu zanijetiti hađ i nastaviti sa obredom, mogu zanijetiti umru, dakle i žena koja je u menstruaciji i žena koja se porodila još uvijek traje taj period nakon poroda. I obavljaće sve što obavljaju hađije izuzev tavafa oko Kabe izuzev tavafa oko Kabe. Dakle, radit će sve. Zikriti, saj činiti, ići na Arefat, na Muzdelifu, Minu i ostalo, ali oko Kabe ne. Oko Kabe ne može tavafiti. O tome? Ne, ne, ne može. Namaz ne obavlja. Ne, ovdje se kaže sve što hađija obavlja, od hađskih obreda. Kad kažem sve što hađija obavlja, misli se od hađskih obreda. Dakle, neće se približavati tavafu. U redu. Ako takvo njeno stanje potrebi, pogotovo kod žena, porodilja. Ili zna se desiti da žena dobije u toku hačkih obreda menstruaciju. To nije rijedak slučaj. Koliko hoćeš. Žena je stupila u hač. Pazite, ovi koji dolaze iz Medine dolaze možda na 3-4 dana prije osmog dana. Dolaze treći ili četvrti dan Zulhidžeta u Meku. E, dolaze u Meku, to 10 minuta do, jaci. Dobro, završit ćemo svojim. Dolaze, znači četiri dana i onda zna se deseti, osmi, deveti, ženi, deseti na Bajram, procuri. Dobije hajz. Ne smije se približavati tavafu. Obavlja sve. I čeka. Ako može da čeka, došla je u skupini koja je hoće čekati, nio je avion ubrzo, može da čeka, čeka dok se ne očisti. Hm. Ne može da čeka, mora da ide, kažu, ako je blizu, nije daleko od Mekke, hajde, Medina recimo, ali mora da ide, pretpostavimo, mora da ide, kaže, ide, kad se očisti, mora da se vrati. Kad se očisti, mora da se vrati i da obavi tavaf. Ne može da čeka i ne može da se vrati. Daleko, u Bosnu mora da se vrati. Avion ne može da čeka. Ne mogu da je prešal taj u neki drugi avion. Mora da ide. Kažu, onda će se okupati, zaštititi da ne izlazi krv iz nje. Poznato je to kako to žene rade. I obavit će tavaf oko kabe i ide sa svojima. I po ispravnijem mišljenju za takvo svoje stanje neće klati kurban za takvo svoje stanje neće, neće klati kurban. Dakle, žena u hajzu i nifasu može da obavlja hađske i umranske obrede, obavlja sve što obavlja hađija, s tim da se ne smije približavati tavafu oko kjabe, ukoliko takvo stanje ne prođe, može da čeka, čekat će dok ne prođe, ako ne može da čeka, onda će se zaštititi i obaviti tavaf i ako Bog da ide i njen hađ je, njen hađ je ispravan. Dobro, onda staćemo ako Bog da ovdje.